Det här programmet sponsrades av Avesta Arbetarkommun och Thomas Repomek. Ansvarig utgivare Anders Lundberg. G'day to my mates in Sweden. This is Graham Roger with a big hello from the land down under Australia. And you're tuned in to Country Corner with my friend Olaf Lindgren on Radio Avesta. Ja, då säger vi god kväll och hjärtligt välkomna till en timmes countrymusik härifrån studion i parken och alltså Country Corner fram till klockan 20 ikväll. Mitt namn är Olof Lindgren. Och mitt namn är Sören Andersson. Vad kommer vi att bjuda på ikväll? Ja, jag har nog med mig lite gammalt kan man säga. Mm. Gått tillbaks lite. Ja, ja, de, känner nog igen de mesta bitarna. Ja, det tror jag också. Mm. Och vi har ju kommit in i månaden juni juni, sommarmånaden. Ja, får vi se hur det blir. Mm. Och det är snart dags för de stora countryfestivalerna. Vi kommer att snacka lite grann om det också ikväll. Och ja, välkomna till en timmes countrymusik i Country Corner. Ja, den här var en eh, låt ifrån Patty Loveless. Tim Brown Falling in Love, en av hennes första hits. Ja, vi fortsätter med lite kvinnligt. kan vi göra. Och du har valt ut någonting här som inte jag känner till. Nej, jag känner inte till så mycket jag heller. Men det, det kommer ju alltid fram nya namn. Och Crystal Rochelle. Crystal Rochelle heter hon. A man like daddy. Och jag Ja, det är väl något nytt som har hoppat upp på countryhimlen. Skriver hon sina egna grejer? Ja, det verkar som hon skrev sina egna bitar. Det var nog de allihop på det sättet. Okej. Okay. Var kommer hon ifrån? Ja, du. Var det? Ja, det är väl i Texas då. Mm. Och premiär på Country Corner ja, för ja, den här precis. Varsågod. Varsågoda. catch a trout and how to throw a ball. He called me his little princess and told me I could have it all. He held me up when I fell down, but let me stand on my own. He knew when I needed holding. my side. Strong and gentle, a little sentimental, always ready to laugh, but not afraid to cry. A man like Daddy. Some things you can't be taught, so I learned them on my own. Sneaked out one night, I was 17 the police brought me home. I was grounded for a month and I made my mama cry. But the thing that brought me to my knees was the look in daddy's eyes. And I'd like to find a man like that to hold me without holding back. Right or wrong, always on my side. always my minuter över sju. Det var eh, Crystal LaRochelle och henne får vi hoppas att vi får höra mer av i framtiden. Ja, det var verkligen överraskande bra röst tycker jag. Skönt sving hade hon. Ja, nu ska jag förflytta och titta på jordklotet till Nya Zeeland. Och höra på ett par som heter Annette Hawkins och Kim Coppedo. Om jag uttalar det rätt, det vet jag inte. Jag törs jag inte ge mig in på. Och det här är väl med något nytt som de har släppt förstår jag. Det här är väl kanske, de kanske är mer kända i Australien, mm. Nya Zeeland ja. än vad vi vet. Men det finns ju ett stort intresse ja, för musik liksom- där nere i... Ja, det är stort i Nya Zeeland och Australien. Mm. De är hemskt countrybitar där nere. Och den här biten heter Who Laughing Now. Och jag vet inte vilka Rodwell Littlefield Tills om han nu skriver bit. Mm, tippa så. Ja, vi får nog. Vi kanske inte är på djupt vatten, men vi, vi, vi. Mm. Hur vill du beskriva deras musik? Ja, jag tycker de låter lite som de här de bitarna jag får från Australien. De liksom skulle man inte se och veta. Då skulle man nästan tro att det är från, från Amerika. Det är väldigt likt. Det finns ju mycket sådana här bush ballads. Ja. Men det, det, här är väl lite mer modernt? Ja, det är lite mer modernt. Okay. Mm. Lite mer western swing över det. with a different name every time you call. Guess you thought you'd leave me broken down and out wild. You had a laugh on me, baby. Look and see who's laughing now. People are talking uh-huh. all over town. Yeah, they say you're crying clown. Somebody hurt you, broke your heart in two. Now you're learning, honey, that it ain't so funny when the joke's on. to let me come home. Who's laughing now? Who's having a ball? I got a brand new flame with a different name every time you call. Guess you thought you'd leave me broken down and out wild. You had a laugh on me, baby. Look and see who's laughing had a laugh on me. Baby, look and see who's laughing now. You had a laugh on me. Baby, look and see who's laughing now. Dags för reklam. Thomas, Thomas Reponé, däckservice med mera som du hittar på Fabriksgatan 9 i Krylbo. Ring 073 600 32 33 073 600 32 33 Thomas, Thomas Repomek. Thomas Repomek. Radio Avesta 103,5 Country Corner. Countrymusik för alla vänner och den musiken. Ja. Varje, varje onsdag. Varje onsdag, ja. Jag tror vi är ganska många som lyssnar på det. Vi får hoppas det. Ja, och eh, vi kör som sagt var, kör väl hela sommaren. Ja, det är preliminärt. Preliminärt i alla fall. Från Arkansas kommer en tjej som heter Van Preston. Hon kom sen att flytta till Nashville 2004. Och hon eh, är i samma tradition som eh, artister som Dolly Parton, Kelly Willis, Emmylou Harris och Shania Twain. Hon har spräckt de traditionella countrymusikramarna med låtar som ofta är skrivna från en kvinnas perspektiv. I live my life in the shadows Shadows of your world I sit alone as you give your love to her. And if she knew what we were doing. heter Ben Preston här i Why. Vi kan väl också passa på att tala om att Radio Avesta snart kommer få en ny hemsida också. Vi är strax klara med den under adress radioavesta.se. Redan nu kan ni gå in där och kika på veckotablån. radioavesta.se och det finns också en mailadress som ni kan använda nu om ni vill komma i kontakt med oss här på Country Corner. Country Corner snabela radioavesta.se. Dit kan ni skriva och önska låtar och ge synpunkter på programmet. Ja, Van Preston, hon var ju faktiskt här i Säterdalen. Ja, var jag det. Här I lördags, ja. <clears throat> Har du hit honom? Nej, jag var inte där. Nej, jag var inte heller dit. Jag har inte hört några bra... Nej, bra. det var ju mycket svenska artister också ja. där. Bluegrassbandet ja. Grassride. Jaha, ja. Ja, det har vi lite fram, framför oss nu att åka på snart. Ja, nu börjar som sagt var ja. countryfestivalerna att ta sin eh, början här. Och eh, vi kan väl också pusha för det att vi har fått vetskapen om att Alan Jackson kommer till Sverige. Storfrämmande. Det är nästan den största countrystjärnan i USA. Ja, han är ju stor där. Han har faktiskt eh, just nu kan man säga, den här veckan för 20 år sedan eh, skrev han på för Arista Records. Mm. Och han har ju varit en av de stora... Dragplåsterna där. Ja. Och som sagt var, han kommer till Sverige i eh, den fredagen den 14 augusti till... Eh, Sundbyholms travbana. Mm. Man bygger väl upp en scen där i, ja. in eh, i travbanan där, in i cirkeln där. Ja, så <clears throat> alla Ellen Jacksons fans, de har ju sin chans nu. Han kommer också att besöka um, Danmark dagen före mm. i Århus och i Bergen den 15 augusti efter Eskilstuna då också på en travbana, Bergen mm. travpark. Och det gick ju biljetterna, så det, 12 000 biljetter redan första dagen. Ja. Det är inte dåligt. Och de tror att det blir den största konserten i Bergen någonsin. Mm. Ja, de är countryfrälsta där i Norge. Mm. Han har ju släppt en skiva här. Det var väl, när var han släppte den här Good Time? Ja, nu var det. Jag har den skivan hemma men... Det var nog ett halvår sedan. Ja, halvår sedan. Kan det vara. Ja, I Norge har den sålt platina, alltså betyder det 30 000 exemplar. Kan vi ta och lyssna på mm. en eh, grej från den här skivan? En duett med Martina McBride faktiskt. Never loved before. Alan Jackson alltså aktuell till Sverige i augusti. Girl I swear you got me acting crazy. Half the time I don't know what my name is. I'm the kind of like to take it slow and lazy. But girl, you got me running hot and heavy. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Boy, you got me burning like a rocket. You stole my heart and stuck it in your pocket now I got your face inside my locket. I really tried, but I don't think I can stop it, baby. Oh. beside me last night on the sofa. I took your hand and pulled you a little closer. You kissed my lips and then you let me hold you. That feels the way that love's supposed to, be, baby. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. held the door when we went to the movies. I like your quirky, sneaky sense of humor. You're strong and sweet and all the things I needed. You're the one that keeps my heart. I love you like I never. Oh, I love you like I never. Oh, I love you like I never loved before. Jackson ja. tillsammans med Martina McBride. Never mm. loved before. Ja, nu finns ju en chans att se han. det var väl lite biljettpriserna men det får vi ta som en överraskning de som kommer dit. Mm. Och eh, som sagt var 20 år han håller på med countrymusiken. Allan som kommer till en konsert här i Nashville nästa vecka för branschfolket. Mm. Det är ju sån här det heter ju Fanfare förut men nu heter det CMA, CMA Music Fest heter det väl nu. Det kommer har de dra, namn? Ja, det kommer dra igång här nu i, det är väl om ett, någon vecka här. Det, ja, de brukar väl ha en där Fanfare festivalen. Mm. Den var väl en vecka den. Mm, ja. ja, nu ska jag i alla fall höra på en gammal goding här. Som är, <clears throat> som inte med oss. Och det är Buck Owens. Jag tyckte vi behövde ha lite gammal Buck Owens här. Han var ju väldigt stor i Sverige. Varför tror du att han blev så pass populär här? Ja, jag vet inte. Det var ju under 70-talet. Han var det otroligt stor här. Mm. Sålde mycket skivor i Sverige. Själv var det inte riktigt någon av mina den här stora favoritdräkt, men det kommer lite mer senare. Ja, det kom ju många i, i den där genren då. Man hörde ju mycket Buck Owens och Merle Haggard och mm. kom ju hela gänget då. Han hade ett band också där, Buckaroos. Det är Buckaroos, ja. De hade han kört ganska länge med. Han är en bit, Love's gonna lives here. Oh, the sun's gonna shine in my life once more. Love's gonna live here again. Things are gonna be the way they were before. again. Love's gonna live here. Love's gonna live here. Love's gonna live here again. No more loneliness, only happiness. Love's gonna live. singing. Love's gonna live here again. I hear bees a humming, and I know the days are coming. Love's gonna live here again. Love's gonna live here. Love's gonna live here. Love's gonna live. Mm. Vi kommer också ikväll ha en tävling. Den är möjligheten att vinna CD, en CD-skiva. Den tar vi väl om ett litet tag. Ja, om vi kan varma kläderna här först. Ja, vi satt här och snackade om Graham Parsons. Mm. En eh, legendarisk herre. Han blev inte så gammal. Nej, han kommer lite på, lite på sidan här på samhället. Han har varit på lite mycket droger. Han spelade ihop med Emmylou Harris och, ja. och han skrev mycket bitar. Ja. Och Emmylou Harris sjunger mycket av hans alster här. Det var väl på 60-talet när han kom fram i mm. gruppen The Birds. Ja. Han gjorde väl någonting ihop med Bob Dylan. Ja. Inte han det. det kan stämma. Även ja. Rolling Stones Rolling tror jag han hängde, hängde med ja. där. När de var i Frankrike och spelade in en skiva. Men den här är faktiskt en riktigt fin countrybit han har gjort här. Ja, jag satt och funderade på den här ja. låten. Du sa att den... Eh, du, sa inte vem som, du vet inte vem som skrev den? Nej, men om... Jag kan nästan utgå från att det är Glenn Paulson som har skrivit, men Kiss the Children, jag, jag törst säga. Men... Nej, när var det han gick bort? Det var länge sedan. 70 någon, 70 va? Ja, han har varit död på 30 år. Ja. Över det. Ja. Mm. Ja, vi lyssnar av och ser över ett bit. Well, it said my life has been so free and easy. But I'll tell you now, the story isn't so. Cause I've spent a lot of time tears and spilling whiskey on the floor. Such a shame that it's so hard for me to tell the truth to you. But by now you know the kind of man I am. So don't turn your pretty face away from me, dear there's kids in this game don't understand. kitchen wall, dear, is like a road sign pointing straight to Satan's cage. And the gun that's hanging on the kitchen wall, dear, is like a road sign pointing straight to Satan's cage. en eh, härlig låt, mm. Kiss the Children. Som sagt var, han blev ju inte gammal den här Nej, killen. Nej synd att de går bort för tidigt sådana där killar. Men det... Han här är en kille i alla fall som håller igång en. Och då pratar vi om... Uh, Dwight Joker. Dwight Joker, ja. Ja, han är både, han är både i film och skivbranschen. Jag såg honom live i New York på Long Island för en, ja, det var en 20, 15 år sedan. Alltså, ja. Var då, var han ganska tidigt ute i karriären, hade väl inte släppt mm. så mycket musik. Och Backoven som tog fram honom lite va? Du har Håkan. Har du inte haft mycket Ja, det, det stämmer bra det. Ja. De gjorde en del inspelningar tillsammans. Den här är han väl dock ensam på? Ja, det är han ensam på och sjunger. Vad är det för låt? Try not to look so pretty, ja. Det är väl inte ens han sjunger så mycket kanske. Men... Var har, var har vi hamnat då i tidskalendern? Ja, skulle jag tro någonstans i mitten någon gång har gjort det. Mm. dear Ooh. chansen att vinna en CD-skiva med country eller bluegrassmusik. Det gäller att tala om vilket år som Radio Avesta startade. Vilket år startade Radio Avesta? Tre alternativ. 1. 1981. Kryss 1980. 2. 1983. Kan ni inte svaret på direkten, då kan ni ju kika in på våran eh, hemsida radioavesta.se. Där har ni svaret. Mm. Ja, det var kvick. Mm. Telefon 0226 80745. Vilket år startade Radio Avesta? 1 1981, kryss 1980, 2 1983. Välkomna att ringa in. Stony Edwards, Sören. Ja. Ja, det är väl en gammal igår. Då. Ja, han gick ju bort här nu 1997. Ja, hur gammal vart han? Han måste väl ha blivit bra på ett... Mm, ja, han vart väl någonting om 70 däromkring. Ja. Han föddes ju 1979. I 29. Ja, det tänkte jag det. Annars har han... <laughs> Annars vart han inte så gammal. Nej föddes alltså i Oklahoma, i Seminole, Oklahoma. Mm. Han hade ju den här hitten Two Dollar Toy. Mm. Som väl tog karriär. Hans karriär tog fart med den låten och han har jämförts med de här andra. Han är en svart artist där. Ja. Var en svart artist. Han har jämförts med Charlie Pride och D. Ford Bailey. Mm, han var väl den, den här var den första svarta som kom fram, den här Stonewall. Ja, Defoe Bailey, han var, ju, ja, han var, han var ju framme på 20-30-talet. Mm. Det var väl ganska eh, ovanligt att det, att det var mörka som sjönk country. Ja, det var det. Det var ju Charlie Pride som ja, kallade för För det stora sen, ja. Ja. Den här killens släkt, han hade, om man tittar på föräldrarna så var de både av neger och indianblod. Och lite irländska rötter också. Vi tar och väl lyssna på den här killen som också var en sån här bootlegger då det begav sig. Innan han slog igenom med musiken. It takes all kinds to make up the world now. Some are born shackled and some are born free. But I just need a one kind to make me happy. I need a believer believing in me. You've got the ways and the wants of a woman, but there's much more of you to be seen. You've got the kind of faith that keeps me going. I need a believer. I need a believer. Believing in me. You're a believer. You believe I can do anything I want to. You're a believer. just a plain and a simple man. Doing the best I can to be what you think I am. Try so hard to be a success now. You keep saying know I will be. But I'll be happy just being what I am as long as you're a believer. I need a believer. Believing in me. I need a believer. I need a believer. Believing in me. I need a believer. Ja, det här var Stony Edwards från hans andra album som heter She's My Rock. Your Believer. Mm. Eller röst. Mm. En eh, artist som väl inte har fått det, det riktiga erkännandet. Han fick väl aldrig det riktigt. Han fick väl aldrig det riktiga. Men de stora, men det var helt klart bra röst där. Den här tävlingen, vi kan låta telefonen stå öppen ett mm. tag till. Det gällde alltså att tala om vilket år som Råd Avesta drog igång sändningarna. Tre alternativ. Alternativ 1 1981, kryss 1980 och alternativ 2 1983. Och som ett tips, liten ledtråd, ni kan ju kika in på vår hemsida radioavesta.se om ni tittar där så kan ni faktiskt hitta på nämnda årtal. 0226 807 45 är telefonen. 0226 807 45 och det går ju också bra att gissa. Jajamän. Vi fick in en önskelåt ifrån Rolf Lundahl. Ja, i Krylbo förra veckan. Mm. Som ville ha någonting med eh, Red Jenkins. Ja. Då har jag valt ut en eh, duett här som han gör tillsammans med eh, Johnny Bush. Mm. Han har släppt bra mycket nytt när det är Jenkins. Han har ju varit över staten och skivor ihop med folk och han har mm. verkligen hållit igång. Han håller ju hårt vid den traditionella ja, countrymusiken. det är hans stil. Det där. Han kommer han aldrig att lämna. Men den är ju, det är ju bra. From Champagne to Beer. today success was choking me. I had to get away somewhere. So I slipped across the tracks of town where no one knows me there. In a tiny smoke filled barroom, I met a sight beyond compare. And I knew this girl could change my taste from champagne to beer. I won't ask about the good times that she's known. I won't ask about the wild seeds that she sown. And the happiness she gives me will keep me coming here that I can truly say she changed my taste from champagne to beer. Today I've seen a different world that I've never seen before. And I didn't know such pleasures lay behind those swinging doors. And the happiness she gives me will keep me coming here. And I can truly say she's changed my taste from champagne to beer. about the good times that she's known. And I want to ask about the wild seeds that she's sown. And the happiness that she gives me will keep me coming here. And I can truly say she changed my taste from champagne to beer. I can truly say she changed my taste from champagne to beer. Ja, det här var ju en eh, duett som ja. inte hörs så ofta kanske. Red ja. Jenkins tillsammans med Johnny Bush från Champagne to Beer. Vi hade en tävling också på den här frågan om Radio Avestas startår och då har vi fått in ett samtal. Vem har vi med oss? Hejsan. Hej. Hans Danielsson, Blåbergsvägen. Hej Hans och välkommen till Country Corner. Tack så mycket. Ikväll spelar ni fin musik. Ja, det, ja, låter bra. Låter ja, det är väldigt fint. Kul att höra. Ja. Ja, vad var det för svar på tävlingen? Ja, det skulle vara 83. Stämmer. Bra det. Ja, bra. Jo då, det är helt rätt. Vill du ha en CD-skiva med countrymusik eller? Eh, ja, blues? country. Country. Jaha, ja men det är roligt att höra Hans att du tycker musiken är bra. Ja. Det sporrar oss till ändå bättre. Vet du. Ja men det låter bra det. Ja. Mm. Ja det låter bra. Vill du ha någon förresten någon önskelåt fram till nästa vecka? Ja vad ska man kunna tänka sig? Uh, ja det finns ju så många att välja på. Ja det finns ju det. Ja vi ta någonting med Jerry Lee Lewis? Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Ja, det var det. Ja. Vill du ha det eh, när han sjunger country då? Ja, det ska vara countrystuck ja. på det. Mm. Mm, det ska jag fixa till. Vet ja. Sören, har du mycket med honom? Har jag med Jerry Lee allt, men... Mm. Ja, det där ska vi ordna till så. Ja. Det, det grejer vi Hans Ja. Det, det, hon är där, heter hon Rosanna Cash va? Ja. Mm. Hon kommer ju till Dalarna. Det stämmer. Det stämmer det. Ja. Ja, mycket storfrämmande på gång här vet du. Jajamän, ja. Ja. Ja, ja. Hon är bra. Ja, hon är bra. Du får åka upp och höra. Ja, jag tror jag ska ta Anders med mig. Han var, han var intresserad att vi skulle köra upp dit, sa han. Ja, och men har vi varit det dit vi och Olof var. Det är ja. kul att sitta där och lyssna. Det var ja. dit på Chris Kristoffersson. Mm. Ja, men du, jag, du, det Dwight Yoakam, jag undrar om det finns ingen som slår han tror jag. Nej, det var, det. det var jag. Det lyckades man ju missa helt otroligt. Ja, den var helt suverän alltså. Ja, ja Vilken kille. Ja, härligt. Jag hoppas att jag kommer mm. tillbaka. Ja. Ja, det. bra Hans. Tack för samtalet och ha en fortsatt skön kväll. Ja, mm. detsamma. Mm. Tack, tack. Hej, då. Hej, hej. Ja, en CD till Hans Danielsen uppe i Skogsbo som ja, svarade jajamän. årtalet 1983 som Råd Avesta startade upp. Ja, nu ska vi ta en som dog 1953. vet du varför jag kommer ihåg det så väl. För. Han hade varit född 1953. Ja. Och han dog i baksätet på en bil då. På Nej. väg till en... Han kom från en... Jag vet inte, var han in på något... Var han in på någon bensinmack och sjöng eller vad? Och det var han... Han hade väl hållit igen från spriten ganska länge då. Han hade fått en återfall där då. Det är Hank Williams vi ja, pratar om. Och, Hank Williams. Ja, det var alltså på nyårsafton ja. 53. Han... Eh, det var en blandning med både tabletter och sprit och bara för att han skulle kunna hålla igång. Vad betydde han för countrymusiken? Nej, oerhört. Det var ju oerhört mycket det. Det var väl han som var grundaren till den ja. lite mer moderna countryn får man nästan säga. Man vet inte hur stor han har blivit. Han har ju kunnat, kunnat hålla på 20-25 år och till. Hur många år var det som han var riktigt aktiv på musikscenen? Det var inte många år. Nej, han, eh, han sjöng ju lite undanskymt först men när det verkligen kom fram, jag vann tre, fyra, fem år. Mm, Mer vart det väl inte. Ja, men det var jättemycket singlar och låtar han, ja. han släppte under den korta tiden. Precis, och här har vi en. I try so hard, my dear, to show that you were my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind? and melt your cold, cold heart. You'll never know how much it hurts to see you sit and cry. You know you need and want my love, yet you're afraid to try. Why do you run and hide from life? to try it just ain't smart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? 13 minuter i 8. Det här var Hank Williams. En mm. röst man inte kan ta fel på. Nej du. Ja, nästa kille har ju också en sån här karaktäristisk stämma. Ja, han, han kan ju sjunga nästan det mesta. Han har väl sjungit det mesta med och han har sjungit det mesta med många stora. Och. Ja, Bob Dylan. Mm. Hur mycket country är han egentligen? Ja, kan man säga. Han, han, gjorde ju den här Nashville Skyland tillsammans med Johnny Cash där. Kanske. Han gjorde väl några. Han gjorde väl några skivor. På 60-talet där. Den här som du har valt ut, vad är det för någonting? Det här är I'll be your baby tonight och det är väl en bit som jag tycker jag känner igen. Mm. Det har ju många spelat igen. Ja. Och <clears throat> ja det. Det är väl typ. Han får väl höra Bob Dylan. Det hur han gör han i sin tappning. shade you don't have get it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. Vi som har gjort kvällens Country Corner har varit Olof Lindgren, Sören Andersson, tekniker Ingemar Engvall och vi är tillbaks igen nästa onsdag. Jajamän. Klockan 19. Det är vi. Avslutningsvis ska vi ta och lyssna på John Rich. Han var ju med i gruppen Big and Rich innan han nu har gjort en solokarriär. På senaste albumet har han jobbat tillsammans med John Anderson och han har skrivit också den här låten som heter Shutting Detroit Down. Som titeln antyder handlar det här om bilindustrin som har ju tuffa tider uppe i Detroit. Ja, verkligen. Hårda tider det. Stänger igen många av de här bilindustrierna. Och det beskriver John Rich på ett målande sätt i den här låten. vi säger med den tack för oss och ha en fin kväll. Hej då! You work hard for your dollar and you never pass the blame when you don't go your way. Now I see all these big shots whining. selling make believe, and we don't buy that here. Cause in the real world, they're shutting Detroit down. While the boss man takes his bonus pay and jets on out of town. that New York City town. Here in the real world, they're shutting Detroit down. Here in the real world, they're shutting Detroit down. pension plan's been cut in half and he can't afford to die and it's a crying shame cause he ain't the one to blame and when I look down and see his calloused hands well let me tell you friend it gets me Mailadressen är countrycorner snabel Here in the real world, they're shutting Detroit down. In the real world, they're shutting Detroit down. Det här programmet sponsrades av Avesta Arbetarkommun och Thomas Repomek. Ansvarig utgivare Anders Lundberg.